Hola, bona nit, benvinguts a un altre programa de Noctilien. Soc Anna Iborra, Aneta per als amics, i comencem. I passem a la nostra primera secció, l'agenda. Què ens has portat avui, Lucía? Bueno, pues la agenda de Noctilien nos acerca, una vez más, a las propuestas culturales más interesantes de la ciudad. No dejéis pasar la oportunidad de disfrutar de alguna de ellas. El Centro Octubre ha organizado un congreso sobre el placer sexual femenino bajo el título de Multiorgásmicas, dones y sexualidad. En las ponencias, que durarán hasta el 3 de diciembre, se abordará el sexo desde el punto de vista de la mujer, un tema casi tabú en nuestra sociedad. En el congreso participarán sexólogas, escritoras y psicólogas que tratarán de profundizar en el ignorado mundo de la sexualidad femenina. Lamentablemente, el pueblo palestino sigue siendo víctima de la humillación y el dolor. Por ello, la NAU ha puesto en marcha Una tierra sin gente para una gente sin tierra. Esta exposición muestra los conflictos diarios de la vida en Palestina y ha sido realizada por los fotógrafos Nuno Coelho y Adam Kershaw. El Jardín Botánica acogerá el próximo 28 de noviembre un concierto de guitarra de Albert Blas e Irene Laguna. La ocasión se enmarca dentro del ciclo de actuaciones con guitarra que ha organizado el Jardim Botanic para este mes y comenzará a las siete y media. Los cinéfilos tienen una importante cita con la Filmoteca. Hasta el mes de mayo estará en cartel un ciclo sobre el thriller norteamericano de los 70. En él se incluirán algunas de las obras más emblemáticas de directores como Coppola, Friedkin o Lumet. Y hasta aquí la agenda de Noctilien para esta semana de noviembre. Gracias, Lucía. I would die for you if it brought me back from the dead. I was born to be on the borderline with. I el tema central d'avui van a ser els resultats de les eleccions estudiantils que van ser ahir a la Universitat de València. Això en principi anava a ser un debat, però com que només s'han presentat els representants del CPC i de l'AEC, va convertir-se en una tertúlia. Ha preparat aquesta secció especial Maria Bonillo, que ha viscut en primera persona les eleccions. Hola, bona nit, Toneta. Hola, bona nit, Maria. Doncs sí, eh, el, prop de 55.000 persones estaven <laughs> convocades ahir a les, a les eleccions a la universitat i així, a rasgos generals, es podria dir que la participació ha baixat en quasi totes les facultats. Els resultats a nivell claustral han sigut a contracorrent 7 claustrals, a veu 3, BA 15, Campus Jove 23, Generació Universitària 8, CPC 4, València Universitària 6, i AEC2. Mm, doncs bé, eh, per a parlar d'aquest tema, de les eleccions, tenim avui a Sergio i a Joaquim. Hola, bona nit, Sergio. Hola, bona nit. Hola, Joaquim. <laughs> Hola, bona nit. I mm, la primera pregunta que m'agradaria fer-vos és vosaltres com valoreu el resultat d'aquestes eleccions? Bueno, eh, des del Sindicat d'Estudiants dels Pesos Catalans el primer que hem de dir és que aquestes eleccions no les hem considerat mai com, com el nostre objectiu, objectiu prioritari perquè, bueno, sempre han denunciat el seu caràcter antidemocràtic respecte a que els estudiants que són la comunitat universitària en, ma en major pes, en major nombre de, de membres, no tenim ni tan sols la meitat de, de la representació dins dels òrgans com el claustre, amb el PDI, per exemple, del 51%. I, per tant, eh, al no considerar el nostre objectiu, per exemple, no hem demanat mai el vot, sempre s'hem presentat però amb un sentit utilitarista d'aquests òrgans respecte a que són una eina per a aconseguir informació sobre els plans d'estudi, per a veure el que pense eh, des del rectorat, que s'està moguent en, des de les altres esferes, no? Però en aquest sentit el nostre objectiu l'hem acomplit, encara que encara l'evident baixada de, de claustres que hem patit este any, aquest objectiu l'hem complit perquè, clar, eh, tenim representació i això, al cap i a la fi, l'únic objectiu que li vegem a, a òrgans com el claustre que s'ha aconseguit informació, pues, ho tenim cobert. Tenim clar des del nostre sindicat que al cap i a la fi la lluita, allò important, està al carrer. La vida està al carrer i no a aquests, a aquests òrgans de govern. I allò important no és l'activitat que fa durant la setmana d'elecció, sinó la lluita que dus a terme tot l'any. I en aquest sentit nosaltres tenim la consciència ben tranquil·la. I a partir d'ara eh, malgrat que no hi hem aconseguit els mateixos resultats que l'any passat en els òrgans, la lluita al carrer pues, intentarem potenciar-la i dinamitzar-la molt més, que, que al cap de la fi és la que veritablement ens importa i és de la qual volem construir l'ensenyament que volem. Bé, per a l'AEC, a, a nivell de, de la Facultat de Filologia, han sigut uns resultats positius. Hem repetit eh, els resultats dels darrers dos anys. Hem obtingut dos claustrals i adjunt hem obtingut quatre, que és el nostre resultat màxim fins, fins ara. Però, bé, tot i que això és positiu, eh, també compartim eh, el, que, el que està dient eh, Joaco en nom de, del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, en el sentit eh, que creiem que, que la feina de representants no només es fa al claustre o als òrgans que al cap i a la fi efectivament eh, manquen de representació estudiantil o no la proporció que deuria, segons la nostra opinió, i, i en aquest sentit pues, eh, nosaltres més o menys farem el mateix dins de l'àmbit del periodisme i de la comunicació audiovisual, eh, continuarem la nostra feina, estant a disposició dels estudiants, eh, protestant pel que siga necessari i, i endavant. Nosaltres, en aquest sentit, creiem que els resultats podien haver sigut molt millors en el sentit que molts sindicats que després, eh, la resta de l'any, no fan res, que només es presenten a les, eleccions, han tingut un molt bon resultat. De totes maneres, pues, com ha dit eh, Joaco, cal eh, relativitzar un poquet els resultats d'aquestes eleccions. I vosaltres quins cregueu que han sigut els punts clau en aquesta campanya per fer guanyar uns o fer guanyar altres? Eh, bé, no sé. Eh, enguany ha sigut un any especial, el nostre punt de vista, perquè ha sigut l'any posterior a, a un any on ha hagut molta lluita estudiantil, una lluita molt intensa, i, est, i per tant és com que no sé, enguany per exemple estem en tres graus i la gent és com que ha vist com que ha, que ha patit una derrota, que realment tampoc és ben bé així, però la gent té aquesta percepció i per tant Potser per això els sectors més esquerrans o més encapçalats del moviment anti-Bologna s'han vist, una mica, vist una mica ressentits. I, i bueno, també podem dir que els, els grups que han tret millor resultat, que com ha dit el meu company de AEC, eh, són els que la major part de l'any no fan res, pues, tenen tota, tot el pressupost el destinen en eleccions a fer una campanya potent, en molts de regalet, que a la, a la gent realment, si no té una consciència ferma i uns ideals clars, pues, al cap i a la fi és el que li crida l'atenció i, i, i acaba votant-los, no sé. Bé, jo estic més o menys d'acord en tot això. Crec que el punt clau ha estat un poquet en, en eixe estiu que n'hi havia per part dels, dels sectors eh, anti bolonya l'any passat, que l'any passat van, van anar a votar en massa eh, potser per a forçar aquest referèndum que molts, que molts sol·licitàvem en quant a, a Bologna. I en guany, doncs, eh, jo puc parlar, per exemple, a nivell de la Facultat de Filologia, sí que sé que, que ha coincidit en un dia prou roïn, per exemple. Eh, molta gent no, no, tenia, no tenia classe i quan, i quan a lo millor eh, s'unixen aquesta desil·lusió per no haver aconseguit parar Bologna o, o no haver-ho aconseguit parar-lo, eh, parar Bologna encara. Eh, S'uneix això al fet que molta gent no té classe, pues, eh, la gent pot ser no, no vaja. A més, eh, si, si la majoria de, de, de, eh, de taules de sindicats pues, estan regalant coses, eh, piruletes, llepolies i demés, com que la, jo crec que la gent es, es pensa que aquestes eleccions pues, que no són importants, que són trivials, i bueno, pues, després no se li dona importància i no, i no es va votar. Sí, per la veu d'aquests regalets que es fan, que, no sé, to, tots els anys eh, es planteja la mateixa polèmica. Què penseu vosaltres? És legítim? És una manera de citar el vot mhm. vàlida? Mm -hmm. Des del Sindicat d'Estudiants dels Pisos Catalans sempre sempre ho hem dit i hem fet material denunciant aquesta situació, que és penins indignant que, que la gent es deixa comprar per piruletes o per condons. És una, realment els grups que fan aquesta mena de, de promoció demostren que és l'únic que saben fer durant, durant tot l'any, perquè al cap i la fi, vull dir, regalen això durant la setmana d'eleccions i la resta de l'any no fan res, el seu programa polític se limita a això. Nosaltres des del nostre sindicat sempre ho hem dit ben clar. Eh, des de... de sempre ho hem dit ben clar, no?, que davant això, davant d'aquests regalets, nosaltres el que proposem és el sindicalisme estudiantil, és la lluita al carrer i a les aules. És la nostra proposta i no anem, a, no anem regalant ni llepolies, ni preservatius, ni horxata, ni res de res. Simplement dossiers de formació, manifestos, la nostra opinió, els nostres anàlisis de temes que realment afecten a, a l'estudiantat, anàlisis dels graus, de com van estrenar el procés d'implantació de l'Espai Europeu d'Ensenyament superior i per tant això de, de, deixa, deixa palès ben clar qui té un projecte polític i qui és, és tot façana, imatge i poca cosa més. Bé, a mi m'agradaria fer una pregunta eh, arran d'un comentari que has fet abans, Joaquim, i és que has dit que la gent eh, es deixa dur a l'hora de votar per les coses que li criden l'atenció, com per exemple les, les llepolies o els condons, perquè per una manca d'unes idees clares o fermes. Aleshores, la qüestió, la culpa, entre cometes, no, no sé si coincidireu en mi, no és tan sols de sindicats que utilitzen eixes, que utilitzen eixes eines, sinó també de la gent de la seva manca d'interès i d'informar-se a l'hora de votar i a l'hora de conscienciar-se de que unes eleccions a Junta o a Claustre són una cosa que pareix que no, però que els afecta i són importants. Sí, al cap i a la fi, el que passa en aquestes eleccions no només que un reflexe del que realment passa a la vida fora de la universitat, no? La, la universitat al cap i a la fi és un reflexe de la societat i la societat universitària és un reflexe de la societat de fora de la universitat i si per algo destaca aquesta societat contemporània occidental és pel seu passotisme en temes polítics, per la seva poca implicació en associacions, per la seva poca capacitat d'anàlisi crític i, per tant, això és un reflexe del que passa fora, del que passa al carrer. Si el, la màxima aspiració d'Aveu, per exemple, és crear un carnet per a poder entrar dijous gratis a la Betty Pop, <laughs> doncs és una és un reflexe, i la gent es vota per això, és un reflexe del que realment passa pels caps de la gent i les preocupacions, malauradament, de gran part de la nostra joventut. Però, bueno, per sort sempre n'hi ha... No és una cosa generalitzada, sempre n'hi ha sectors que encara se mantenen amb uns ideals i que fora del carrer, fora de les aules, i aquests ideals també se reflecteixen d'alguna manera. Bé, eh, respecte a la primera pregunta, l'assumpte de, de les llepolies i tot això, eh, nosaltres ho plantegem en, en termes que molt bé, si el, seu, si el seu projecte polític són les llepolies, doncs molt bé, però almenys que ho facin tot l'any <laughs> però no ho fan ni tan sols això només les donen les setmanes de les seccions això és, em, em, fa, em fa prou gràcia eh, realment nosaltres el que, el que fem des de l'AEC és treballar tot l'any i bueno, si després hi ha qui vol comprar-se amb llepolies, pues doncs allà ells, però eh, també intentem per exemple, nosaltres organitzem unes eh, jornades tots els anys, eh, es farà la segona edició d'Actualitat Crítica, que és un poquet per, a, per intentar eh, ajudar a la gent a, a que veja coses que de normal no, no, no poden veure els mitjans de comunicació i de més, perquè gent sigui un poquet més crítica eh, en el sentit, pues, eh, pues, eh, per exemple, en, en el tema d'estos de, vots que nos deixa comprar per llepolies, que vega que que a banda de la nostra ciutat n'hi ha altres que, que també tenen els seus problemes i de més, vull dir, està tot molt connectat, tots aquests problemes eh, venen de, venen d'un problema molt més gran, molt més ampli, que és el problema de la societat actual, com bé comentava Joaquim abans. Bé, la següent pregunta està relacionada a la que ha anomenat abans la meva companya Neta. Cregueu que un universitari qualsevol no, no s'involucra en l'organització de la facultat? Eh, és evident, només cal fer una ullada als índex de participació d'aquestes eleccions que, com tu has dit, s'han mantingut, igual que a tres anys, molt baixes. Això sí, és evident, evidència una mica, respon una mica al que em preguntes, no? Si només si vota un 10% o inclús menys de, del cens total dels estudiants, està clar que la línia predominant de, en l'àmbit universitari és el passotisme per tot allò que, que va més enllà d'aprovar exàmens on hi ha això o d'eixir els dijous. Vull dir, la, la massa les preocupacions de, a les mateixes universitàries, malauradament, no, no són involucrar-se en, en allò que els afecta com a estudiants, com a universitaris, sinó que són, passa per coses molt més trivials. I com he dit, és un reflexe de la societat en la qual vivim, però bueno, per això s'ha de canviar les coses des de darrere, és un problema molt estructural. Norbert, per, eh, Arran d'aquest tema, per què vosaltres es sentiu atrets per aquest sindicalisme? I per què el vostre sindicat? Què té el vostre que no tinga altres? Home... Pense, no sé, cregueu que hi ha alguna cosa des de vosaltres que us farà ser especial, si no aquest pasotisme del que parleu? Bueno, eh, no sé, som una mica de la personalitat de cada un, no? I de, allà del context on, on ha crescut o allò que ha viscut, fa que cada uno pues, al final acabi agafant un anàlisi, fent un anàlisi més crític de la realitat o... No sé, són molts factors al final que determinen que una persona s'interessa per, per implicar-se en associacions, en col·lectius, en començar a fer política, però política en el sentit més digne de la paraula, no? a petita escala, en els petits gestos, no política de tatxa i corbata. Realment és una paraula, la política, que s'ha degenerat molt en els últims anys. A mi no m'agrada dir tampoc que faig política, no sé jo faig sindicalisme estudiantil i, i està clar que és política, però no sé, és, ho fem d'una manera digna, no? Conscients de que allò que fem realment sí que està afectant la nostra realitat més quotidiana i més directa i que, no sé, el fet de que, de que no arribem a tota la gent que volguem arribar, bueno, és, és complicat, no? Però el fet de saber de que, ni que siga a poc a poc, estem aconseguint el que volem, doncs ja, ja és un motiu no, per a, per estar implicat. No sé, és que la vida sense... Jo ara mateix concep la vida sense una implicació en estos, en estos aspectes i realment no la trobe plena del tot, no? Jo ara quan ho penso dic tot el que he viscut a partir de estar implicat en aquestes lluites, que coses que pense comprar la meva vida la d'un estudiant estàndard, per dir-ho d'alguna manera, i realment, no sé, la noto molt més plena la meva, no? I per què el CPC? I per què el CPC? Bueno, el CPC és un sindicat que té uns, uns objectius molt clars, no? Que és independentista, és socialista i té un, un, unes línies polítiques molt clares, no? Vull dir, no és una cosa molt abstracta a la qual cap tot el món, no? El CPC té una definició ideològica molt clara i, per tant, qui està aquí és perquè s'identifica amb aquesta definició ideològica, no? Eh, a banda d'uns projectes polítics, una estratègia molt Eh, com és la paraula? Mm, que... que de màxims, no? Vull dir, molt ambiciosa, és la paraula. Una, paraula, una estratègia molt ambiciosa. Una estratègia molt ambiciosa i... i no sé, m'hi sento identificat amb, amb aquesta estratègia no? de renovació àmbit pedagògic, la concepció d'un ensenyament basat en uns criteris més humans, no? més al servei de la societat i no de l'empresa. No sé. I tu, Sergio? Bé, pues, eh, el cas que quan arribes a la facultat veus moltes coses que, a les que en principi pues, no trobes explicació, no? Dius, per què, per què hi ha aules buides i a mi em fan anar-me'n a, un altre, a un altre aulari? O, o per què... O per què... No sé, moltes coses il·lògiques, per què per què pugen tant els preus de la cafeteria, mil coses, eh, per què no puc triar la meva llengua en altres carreres sí, per què tenim eh, només un grup... Són, són coses que, que tu arribes a la facultat ple d'il·lusió, pot ser, pensant que arribes a la universitat, ja eh, això va ser la panacea, i te trobes que falten moltes coses per millorar, i bueno, pues, just en aquest moment va ser quan, quan es va crear l'AEC i, i, va ser, i va ser el motiu pel qual jo vaig entrar per què l'AEC eh, i no un altre? Bueno, pues, perquè des de periodisme i comunicació visual, com vam dir des del principi, pensàvem o pensem que, que encara tenen certs dèficits eh, per culpa del poc, dels pocs anys que porten les carreres eh, instal·lades a la Universitat de València i per això, i per això van fundar l'AEC i, i estic jo dins, dins de l'AEC els preus de la cafeteria, com has dit tu, la casa de l'alumne, el pàrquing... No sé, són propostes que deixen tots els anys, en totes les campanyes. Per què? Per què deixen tots els anys i mai es fan? Jo penso que són una mica les propostes comodín, no? L'altre dia, per exemple, estàvem fent tauleta com, com els companys d'EA i com molts altres i vam agafar un pamflet de cada un dels, dels organitzadors que se presentaven, en aquest cas en Història, que són estudio jo, i van començar a subratllar coses en comú i és que era com fotocòpies un pamflet d'altre, vull dir excepte per coses trivials l'esperit era el mateix, no? Baixar el preu de les cafeteries estalvi energètic més passes de pàrquing vull dir, coses molt trivials, bueno, trivials tampoc són coses importants, però que són les típiques propostes comodín que realment mai duen a terme. Per exemple, jo, eh, nosaltres pensem que que, en, per exemple, la casa de l'alumne, ¿vale? per posar un exemple molt concret, és una demanda que s'ha fet tots els anys, des de temps immemoriables. I qui ha sigut el primer que ha aconseguit una casa d'alumne? Ara mateix, per exemple, en Burjassot, en el campus de Burjassot, les assemblees d'estudiants han ocupat l'antiga cafeteria i n'han fet una casa de l'alumne. Vull dir que realment aquestes propostes depenen de, de la voluntat i de, de, de l'estudiant tot organitzat, més que de d'òrgans de govern i tot això, perquè al cap i la fi tot allò que vulguem fer, podem fer-ho. Tot està per fer i tot és possible, no? Realment totes aquestes propostes, com ho dir, jo pense que serien realment fàcils de fer si aquests sindicats que els proposen estiguen la resta de l'any treballant, treballant en aquest tema. Eh, respecte al contingut de les mateixes, eh, n'hi ha algunes que són absolutament infames. Per exemple, la, de, la del pàrquing, eh, com pots dir-te tu mm, d'esquerres, com certs sindicats diuen que són i demanar més places de pàrquing per a contaminar més, demanar en tot cas més pàrquings de bicicletes. Eh, respecte a l'estalvi energètic, doncs, per exemple, l'AEC ho hem portat en guany i nosaltres anem a, a proposar a la Junta, però sabem d'altres grups que ho han fet altres anys i no ho han proposat. Aleshores, pues, es tracta un poquet de... Eixes propostes, com ho dic, canviarien, estic segur, si aquests sindicats feren, feren cosa. I a cap i a la fi, totes aquestes propostes eh, són fruit, vull dir, és aquestes deficiències a les quals proposen són fruit d'una cosa més global, no? més que va més a l'arrel d'un sistema pues, que externalitza els serveis com la, la cafeteria, la reprografia, etc. Vull dir, que la, la, una, la cosa no, no podem anar posant pedaços, ¿vale? seguint avançant en aquest ensenyament que s'ha dirigit directament cap a la mercantilització i anant posant pedaços, demanant que baixen els preus, tal, s'ha de ser més, més radicals en aquest aspecte de sentit etimològic, d'anar a l'arrel del problema i de denunciar que, que podem anar fent millores puntuals, però que aquí a la fi, si, si la deriva de l'ensenyament universitari segueix com ara, difícilment si podem trobar solucions reals a aquests problemes. Uh mm-hmm. -huh. I ara ve la pregunta cuenta que diria la meva companya neta. Què ha passat amb el moviment assembleari, assembleari anti de l'any passat? On està? Bueno, <laughs> nosaltres el dia Parlament també en petit comitè amb uns companys i vam arribar a la conclusió de que este any és un any de ressaca, no? que, <laughs> que l'any passat se van emborratxar, van voler massa, van passar una nit... De... Bueno, i este, ara m'ho toca la ressaca, no? dormint de la facultat i tot. Vaya. I este curs... pues, no es mm. veia quasi ni moviment a les taules. Sí, realment jo pensava, s'entraven ganes de plorar respecte a com ha canviat tot, no? Vull dir, com era l'ambient l'any passat i com és este any no sé. L'any passat que la va gent... ser el vostre mayo de 68. Sí, a més a més fer el, quart, el 40 aniversari i... No sé, la gent... És com que hem seguit una estratègia que cap a la fi ens ha cremat molt, no? I també el fet de que veure que en guany s'han aprovat la majoria dels graus, pues la gent és com que se sent derrotada, no? està cremada, està, se sent derrotada i no sé, jo penso que, que tot i així Bologna encara, és eh, que s'han aprovat els graus no, vull dir, no estem pensada del tot, ¿vale? Ara mateix hi ha altres reptes que el sindicalisme estudiantil haurà d'afrontar. Ara, d'aquí al 2015, per exemple, és el procés d'implantació de Bologna de manera gradual, és allò que se diu Estratègia 2015, no? Com se va implantar d'aquí al 2015, que és quan ha estat totalment implantada, com en diferents aspectes de la vida universitària. Pensa que és un dels reptes que ara mateix el sindicalisme estudiantil hem d'afrontar i hem de buscar noves estratègies per a tornar a acomodar a la gent, per a fer que que tornen a animar-se, a omplir-se d'il·lusió, d'esperança, de ganes de fer coses. No sé. Ja veurem què passa este curs. Eh, sobre les assemblees, hi ha una, una cosa molt significativa. A l'últim claustre a la universitat, eh, un dels representants de les assemblees el que va dir és que es tornava a presentar a claustre perquè havien vist que el claustre no servia per a res. Realment és, és aixina. Eh, si tu estàs perseguint un objectiu, estàs demanant eh, un, un referèndum o parlar cara a cara amb el rector sobre certs temes i mai s'arriben a donar quan s'ha promès que sí que, que es donaran, bé, doncs molta, molta gent s'ha sentit mm, decebuda en això, eh, molta gent ha abandonat les assemblees, eh, a, va deixar d'ocupar les facultats eh, perquè van, van veure que, que no se'ls no se feia cas. Això no lleva que no, que no siga necessari tornar a fer-ho, però, com ha dit Joaco, en és un any de ressaca i de, de que estem tots molt cansats i potser hauríem de d'esperar de mm, un poquet que la gent eh, recarregui les piles i, i tornar a, a demanar aquestes coses perquè realment és necessari un, un replantejament del model educatiu. Bé, jo a títol personal també crec que en les eleccions i en el moviment assemblari anti-Bologna també ah, sí, ens ha influenciat molt també el context social que, el context social que n'hi ha, no? El fet de que si la crisi, que si tot el món està, no sé, un poquet d'abaixó, en general, aquest ambient que n'hi ha de, també de, de pessimisme, de decepció, de dir quina merda, la corrupció, tot, tot, tot està mal, que si estem Ese negativisme, vulguis que no, després es reflexa la gent. És si el passotisme ja és de per si present i ja el conformisme és allò normal. En una situació com aquesta, en què n'hi ha corrupció, en què, que si la crisi, que la crisi en realitat, tant de bo tingueren els del tercer món una crisi com la de nosaltres. Sí, ja, la última pregunta era que d'ací a les pròximes eleccions que és el que fa un sindicat. Doncs almenys el CPC d'ací a les pròximes eleccions farà el mateix que ha fet tots els anys entre eleccions, vull dir, seguir lluitant. Com he dit al principi, <laughs> com he dit al principi, les eleccions no, per a nosaltres no són com un com l'inici d'un cicle o el final, i el final d'un altre, sinó que és simplement un punt més en el nostre programa, vull dir, nosaltres seguirem fent coses. Per exemple, Eh, la, fa uns dies van fer una xerrada sobre el procés revolucionari en Venezuela, abans d'això van fer, junt amb l'Assemblea d'Estudiants de València i a contracorrent, les quarta jornades crítiques en l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Abans que això van fer eh, la manifestació del 19 de novembre, no? la tradicional manifestació contra la mercantilització de l'ensenyament, i ara mateix tenim un altre, altre grapat de projectes de cara a un fut al futur, com ara unes jornades al voltant d'agricultura ecològica en Burjassot, unes, una campanya eh, per potenciar el català a les aules, un altre xicle de xerrades amb tarongers superinteressant, vull dir, només si sigui al carrer, passejar pels passadissos de la facultat i ficar una mica els parets, en les parets, ja veureu tota la vida estudiantil que realment se respira i veure, se veurà qui realment fa les coses este curs, no? Només espere que, bueno, esperem el pròxim claustre a veure realment de eh, eh, tot el món que ha tret claustral, que té representació, qui va dir realment i quina és la seva postura. Nosaltres ho tenim ben clar quina és la nostra i seguirem treballant per allà tot l'any, la nostra estratègia, seguirem mobilitzant els estudiantats perquè pensem que al cap de la fi allò que cal és la mobilització de tot l'estudiantat i, i una lluita al carrer, a les aules, d'una manera radical i, i a per totes, no sé. Ja veurem pues des de l'AEC eh, més o menys farem el mateix. Nosaltres, per exemple, la setmana que ve ja tenim un altre acte preparat, és la presentació de, del llibre del nostre professor de periodisme Toni Mollà, eh, que hem organitzat conjuntament amb l'editorial Promera. Eh, després també estem treballant ja de cara a unes jornades que estem preparant per a març d'actualitat crítica, que serà la segona, la segona edició. Eh, I bé, doncs, tenim també un, altres projectes en ment que encara no estan tan clars, però en definitiva que treballem també de cara al futur i no només de cara a les eleccions. Eh, per nosaltres també són, diguem-ne, un, un pas més en, en el que és l'activitat de la resta de l'any. En novembre, doncs, sí que te centres per les eleccions i la resta de l'any fas altres coses. Vas a les reunions, vas a les juntes, eh, prepares, <clears throat> prepares propostes, prepares activitats, informes als estudiants del que està passant, si alguna cosa creus que és, critic que és criticable, que n'hi ha moltes, pues, eh, ho fas. I, en definitiva, treballes tot l'any i, i bé, això és el que fem. era la pregunta per a que s'esplayaren. Ja, fins així ha arribat el nostre debat. Bé, moltes gràcies, Maria, Sergio, Joaquim. Acabem aleshores la secció per parlar de les eleccions. I arribem a la nostra secció de música, 110 decibels. Què ens portes avui, Marta? Hola, neta. Sí, així estem una setmana més a la secció de música del Noctilien, 110 decibels. Eh, molt bona companyia. Barba i uns cabells despentinats, uns ulls simpàtics i un mig somriure un tant canalla. Li diuen Miguel Ángel Landete, però tots el coneixem per sènior. A les seues lletres trobem un humor àcid, d'ironia i de vegades cert desencant, però sempre per files de tendresa. Ens conta històries quotidianes del dia a dia, de vida en definitiva, i és per això la connexió directa que establís amb el públic. Avui ens acompanya un exemple que el rock en valencià és possible i el més important, de qualitat. Sènior, benvingut al Noctilient. Moltes gràcies, Perles. Bé, en primer lloc, volem felicitar-te perquè sabem que has sigut papà fa uns mesos i res, volem saber com va això de canviar bolquerets i fer biberons. Ah, doncs va, de puta mare. Està, està, ser pare està tot de puta mare si exceptues que no dorms. Però exceptuant això, està de puta mare i no és res complicat, ho recomano. <laughs> Bé, eh, digues, qui és sènior? Sènior sóc jo i totes les meues neures. Bàsicament crec que és això. I d'on ve aquest nom artístic? Doncs ve d'un lloc res artístic. Jo vaig treballar quasi dos anys a una multinacional treballada d'informàtic. De traig i corbata, monyo curt... Eh, no sé si podeu imaginar-me així. Eh? No doncs <laughs> no. ser dos anys, i allí eh, duien un rotllo com Ali McBeal, se recorda la sèrie Ali McBeal? Però no tenia ni puta gràcia. I era estar ple de feixistes, i, <laughs> i estaven, estaven catalogats els llocs de treball com en l'època eh, medieval. És a dir, estava el, el, el, du, el duque, el conde, després estaven els vassallos, n'hi havia campesinos que podien casar, n'hi havia campesinos que no podien casar, el duque podia follar-se tot el, el dia de pernada, Eh, però clar, es deia en una, altra, en una altra manera en un llenguatge anglès. Aleshores hi havia una sèrie d'escalafons i el més alt de tot es deia el sènior. Eres auditor sènior, quan tens el cul pelat ja te la bufa tot. Molt bé. D'ahir ve el nom. Eh, si no m'equivoque, ara eres professor d'informàtica a un institut. Què sí. diuen els teus alumnes de tenir un profe cantant i modern? Doncs intenta evitar que els meus alumnes ho sàpiguen, almenys al principi del curs. Més avant, al final si investiguen un poc per internet, en seguida apareix qui sóc? i quan es donen compte, doncs, doncs es fa prou gràcia. La veritat és que... és, sí, es fa gràcia. Es convides als concerts i això o no? Sempre faig la tècnica de que, com normalment canvia d'institut any a any, intente convidar als concerts als alumnes de l'any anterior. Molt bé. Eh, quan comença la teua aventura en la música? Perquè tu ja vas fundar l'Andy si no m'equivoque, i ha sigut guitarrista d'Eurotrash Girl, no? Sí, encara sóc guitarrista d'Eurotrash Girl. Eh, la, meva aventura de la música de quan vaig començar a tocar la guitarra a fer cançons de 7 anys. I... Des de 7 anys duc fer cançons ja en grups. L'Andy va ser el... l'antepenúltim i abans de l'Andy eren dos o tres també. I així anar actuar en públic i això des de quan? Ah, des dels 18 anys, o de neu. El disc debut eh, l'has gravat amb el Cor Brutal. Sí que és la banda en la que toques i que està formada per Juan Lutor molt baix, eh, Pedro Bueno a la guitarra, eh, Envica Martín al teclat i Rafa Ferreiro a la bateria, si no m'equivoco. Muy bien. Eh, com sorgís la idea de fer un disc tots junts? Doncs és un poc accidental perquè al principi jo volia gravar-lo sol. Vaig fer unes maquetes, que és on està la llavor de les cançons del disc, que es diuen Cròniques de la reconstrucció. Perquè jo estava mal i de sobte va haver un moment que em vaig donar compte que estava mal i després vaig començar a estar bé i com vaig acabar d'estar bé, és a dir, que ja estava totalment recuperat i reconstruït, doncs ho vaig reflectir en unes cançons. I eren tan íntimes i tan privades que vaig pensar en fer jo sol. El que passa és que, com duc tants anys tocant i tocant amb molta gent diferent, quan anava escampant les cançons i gravant-les i deixant-les als amics, els amics meus, músics, que havien tocat amb mi abans, em dient, i ell, doncs, pues, em molaria tocar en totes les cançons. I dic, clar, home, i així es va juntar un fum de gent. El cor brutal va canviant depenent de les situacions, les condicions dels concerts i la gent que puga tocar, però normalment són aquests quatre quasi tu, que és que van, és que van vindre a mi a Montevideo a gravar, a Uruguai. I per què a Montevideo feu les manetes la aneu allà? Eh, per què tan lluny i per què Uruguai? Perquè el món no és tan gran. El món és un mocaor, això ho sentit no? <laughs> El món és un mocaor. Jo vaig estar l'estiu del 2007... No, a 2000... El disc que van gravar en el, 2000, en el 2008. L'estiu del 2007 me'n vaig anar amb uns amics a, al Río de la Plata a hacer un documental sobre la escena underground musical de Montevideo y Buenos Aires. Pero underground vull dir underground, totalment underground, res de Jorge Drexler ni Calamaro. Algo que gent que du tocant 10 anys per a les mateixes 150 persones, que s'autodita els discos i que té molta feina allò que fa. I entrevistarem a moltíssima gent relacionada amb el món de la música. Cantautors, sales de gravació, eh, programes de ràdio, crítics, managers i, per suposat, estudis de gravació. I quan vam aterrar a Montevideo, vaig entrar en aquests estudis i vaig dir, me caguen l'hòstia, així tinc que vindre a gravar jo. I quan vaig entrar del preu, doncs vaig anar. I anava a anar jo sol, el que passa que els primos es van apuntar i mira, ens doncs vam anar tots. I com va ser l'experiència allà? Ja? Pues molt gratificant, d'ahir el títol del disc. Eh, anàrem cinc persones i tornarem una banda, bàsicament es pot reunir en això. Així en València, a nivell que, que ens manegem nosaltres, que ningú de nosaltres viu de la música, tots tenim altres faenes. És molt difícil aconseguir gravar com graven els grups americans, és a dir, els grups americans o els anglosaxons o els francesos, la gent que és professional a la música s'estaca en un estudi i fins que no acaba el disc no ix. No va tres hores un dia, després el cap de setmana va dues hores més, el diumenge a ple dia va mitja hora més, és a dir, nosaltres volíem, jo volia que no hi hagués ni dones, ni nòvies, ni amics, res. Sols nosaltres i la música. I per a fer això havíem d'anar-nos lluny. Havíem d'anar-nos en lluny. I Vam anar allí. I vau eixir al diari El País, allà a Uruguai, no? Sí, eh, el, eh, Uruguai té moltes característiques particulars. La primera d'elles és que és, és el país o la ciutat o la gent on més d'esquerres he estat. O sigui, allí eh, es riuen i es partixen el cul de la monarquia espanyola i de, <laughs> i de com està lligada l'Església i l'Estat així. Eh, allò es fa, es fa una risa que te cagues. I allí són, estan prou oberts i culturalment mos duen dècades d'avantatge als espanyols als valencians i catalans, a tots els que estem per així, És que han patit la dictadura. Aleshores, eh, va ser un, tota una lliçó que un grup que ningú coneixia, pel fet de ser espanyol i de ser un grup nou, ens van trobar en portada del País, que és el periòdic més llegit del país, d'Uruguai. I podem trobar el disc en algun punt de venda o només el veneu vosaltres? Sí, està, hem aconseguit una distribució nacional a través mitjançant Popstock i està en qualsevol gran superfície, FNAC, el Corte Inglés, Media Market, i en les tendes de discos de València també està, i per internet també el pots comprar en la tenda. I com va per ara? Esteu contents? Doncs sí, perquè ja no mos en queden. No he rendit comptes encara en la discogràfica, però no em queixo de, les vendes del disc, perquè jo sabia que d'això no vaig a fer el milionari. I era una, era una eina de promoció, ja quasi ningú compra discos. I ara el teniu també en vinil, no? He vist el tindrem, el tindrem. Està a punt ja, està a punt ja. Està... He fet una edició sobre demanda, Aleshores tens que fer una comanda i quan arribar a les 100 comandes ja fer, enviava el disc a fabricar i està a punt ja d'eixir. No queda res. Quines dificultats heu trobat fins al moment per promocionar el disc i donar-vos a conèixer? Cap. Les nostres conjuntures personals i casuístiques, personals de temps, de família, de, de temps lliure que tens per dedicar-te a això, però la veritat és que amb internet la promoció és molt senzilla. Sí que en València hi ha una mancança molt important de sales on tocar, per moltes raons que suposo que ja sabrem. Aleshores, el que estem intentant és, és moure el disc fora de, de València. Crec que enguany guany toca més en Catalunya que en València. Perquè he pogut veure, eh, teniu una agenda molt plena per a l'any que ve, se n'aneu a Santiago, a Madrid, que ja heu estat allà, a Xixón, i ens agradaria saber com es rep la música en valencià eh, fora de les fronteres catalanoparlants. Doncs tot depèn de de la gent, la resposta que esperé tindré això. És a dir, jo vaig més que res per, per veure món i per viure experiències. No, jo sé que quan em vaig a un d'aquests llocs que has, que has mencionat, pues hi haurà 15 o 20 persones en el concert, que també país de puta mare també. Aleshores, jo sempre procuré eh, dur les lletres traduïdes a l'idioma on vaig, allà, allà on vaig. De la mateixa manera que nosaltres, quan vam gravar el disc a Uruguai, vam fer un concert a Montevideo, i vaig traduir les cançons a l'uruguai jo, i hi havia un, un cantant que les llegia abans de cada, de cada interpretació, vaig anar a lletres traduir al castellà a tots aquests llocs i, i com la música no coneix fronteres hi ha gent que li agrada més i hi ha gent que li agrada menys i no crec que, que, li agrada me, que, que a algú li agrada més o menys sense entendre el català siga perquè no l'entén o perquè l'entén de totes maneres, la cançó de València és una puta, s'entén de puta mare en qualsevol lloc, no? Sí, la veritat és que fa molta gràcia. És una cançó molt curiosa perquè, clar, Tu eres de València, sou de València. Sí. València capital, igual que jo. I clar, la cantes en València i hi ha gent que se mosqueja i s'alça i se va al concert i hi ha gent que t'apadeix molt fort, és a dir, no quedes no quedes indiferent amb aquesta cançó, que també era una idea meua. Aleshores, jo em vaig a Barcelona a tocar-la i a la gent li fa molta gràcia. Entonces mira, vale, toca València, és una puta. <laughs> Val? Però hi ha voltes que canten la cançó i dic Barcelona, eres una puta, i aleshores no els fa tanta gràcia. <laughs> Saps? La gent de vegades és prou hipòcrita en aquest aspecte. Però sí, la, és una cançó que diu les coses clares, sense metàfores. Heu rebut el Premi Ovidi Montllor a la millor cançó per El signe dels temps, eh, de la qual, per cert, heu gravat un videoclip divertidíssim que està al teu MySpace i és el primer reconeixement que rebeu. Anem a escoltar-la. Heu rebut el Premi Ovidi Montllor per aquesta cançó que estàvem escoltant, El signe dels temps, eh, de la qual, per cert, heu gravat un videoclip molt divertit que està al teu MySpace. És el primer reconeixement que rebeu? Eh, del col·lectiu Ovidi Montllor, sí. Sí, del col·lectiu Ovidi Montllor, sí. A nivell de premis, vos referir a nivell de premis, de Grammys, d'Emis, de Oscars i tot això, sí, és el primer. El primer premi que em donen, que mos donen, sí. I aneu a per més o què? Bueno, això del premis me la bufa un poquet, és guai que te'l donen. Clar, perquè això és com si jo, com si diuen, me mola el que fas, tio, és guai que t'ho donen. Però eh, els premis pues, tenen la importància conjuntural que tenen, perquè me va donar el col·lectiu Ovidi Montllor, i jo de d'Ovidi Montllor he sentit mitja cançó ninguna, saps? <laughs> Aleshores, eh, me mola molt jo que me'l donen, no perquè me l'hagin donat a mi, sinó perquè l'han donat a algú que no ha sentit Ovidi Montllor. Eh, de fet, Artur Caravan es van endur dos premis més, que són molt col·legues de nosaltres, i ells sí que han sentit més a, Ovidio Major, pot ser, per la conjuntura, perquè són alcoyans, però no estrenen absolut en les seves referències musicals. I me pareix de puta mare que gent eh, que defen la llengua, defenga la llengua també per damunt del país. I les cançons per damunt del país. Entonces, en país de puta mare que mos ho donen. T'agradaria poder viure de la música algun dia? Uf, això és impossible, tia. Això és impossible. M'agradaria... M'agradaria volar sense motor, clar. M'agradaria tindre els blaus a ratos els dissabtes per la nit, <laughs> clar, que també m'agradaria. Però les coses impossibles no se poden ni plantejar. Bé, crec que has portat la teua guitarra per fer una cançoneta. Què vas a tocar? Pues una cançoneta molt bonica que es diu No tremoles. Em comença ja? Sí. Anem allà. <clears throat> la llum de la bici no va, no t'enfades que no cal, tornaràs a brillar. Si la bugambilla ja no creix, no patis que és ni un moment. No veus que t'han parit tan bé anell no l'has trobat. No plores milions de llacs, no plores milions de llacs. I si a casa bufa el vent, recita de memòria el nom de tota la gent, veuràs com passa en un moment. i si les mans no agarren bé no tremoles no sues més per elles allí estaré per elles allí estaré oh, per elles tot te ho agarraré perquè amor meu fas una olor pa fer tremolar el món imagina't a mi perquè amor meu fas una veu pa fondre llacs de neu a mi. Si tens el cor desocupat, no te'n vales però seguix avant. Jo t'estaré esperant, jo t'estaré esperant. Moltes gràcies, Senior, per la teva companyia i res, et desitgem molta sort i moltíssims <laughs> èxits. I Jesús, <laughs> i Jesús... Gràcies, gràcies. Amb la teva carrera musical i amb la teva carrera com a papà i en tot. Moltes gràcies, Reines, que vaig a molt el programa. I esperem que tornes per així i que ens contes com va tot. Quan vulgueu, em convideu i jo tornaré encantat. Gràcies. Fins així la secció de 100 decibels i res, fins la setmana que ve, Aneta. Moltes gràcies, Marta. Moltes gràcies, sènior. Estem arribant a la fi del programa, però abans la cançó de sènior, himne regeneracional, per acabar amb bon sabor d'oïda. Les excuses se t'han acabat és l'hora d'aparcar praia se ardia, París com en el cine... I fins ací ha arribat aquest nou programa de Noctilien. Bona nit i ànims per a demà, que serà dilluns. Dentro de nos mesmos cerraban os tarde en escribirche, contarche que se siente agora Penso en ti mentre sovem se na minha casa Chega sendo tan tan triste como a que compreende Deixa-me contar-te a minha história De bailarina, meus vestidos de princesa Se não fosse...